Ez esmozkortzia hamjenba ongie torri ongie twistiti Miau, miau, miau, miau, miau. Ha, ha, ha, ha, ha. Ha, ha, ha, ha, ha. eta ongi etorri Twistiti amasei garren programa ontanan irrora irrodia. Zientzien zarai. Iepa! da Ba, hor kantari etorri gara ez jokin. Oso oso kantari etorri gara eta eh, segurazki izangoa mm, twistitin egin dugun sarrearik epikoena. para, <laughs> ara que sí, ara que sí. Para mi gusto, sí, para mi gusto, sí. Chakale, nahi izan dau. Naiko guapo, naiko oso, guapo, onda. Jordo... Ama osgarren saioa. Ama sei. Ama sei. Ama sei. Ama sei. gure talde favoritua, osea que... Vamos, a ama sei. Saio, saio boro bila, saio boro bila, peña. <laughs> Agarrense los machos. <laughs> eta aurreko astean entzan egon, Twistiti esan bat igual baten bat jarri zan... Zerratik esan egon. Zerratik esan egon. Igual humore txarra esan Bai, ez egon, ez egon indarrik. Gaur, nabarituko zeinuten sartu gehala, pe? lolo Bai, baina ezen indarrik egon, zeba, esan non egon zinen justo e, eh, azte buru horretan. Claro, ni honitzen en la France. Ni honitzen de bira, de bira, biratzen, huiz de tur, frantzitik ondintzaban blesurerekin eta ah, ni blesure, energia vale, vale, detik. Vale. Naiko, naiko basu, neoen, eta... Mm -hmm. Eta zuk ere esan ez dakiko batuko zaun, gomok ez zinela oso gogotxu ere, eta, eta sakitun, bai. a ber, tuiztiki bat egiteko bajo minimos ez dugu din behar. Behar genuen deskantzito bat. Tuiztiki edo gaudea tope. Mhm. Eta horregatik aurretu horregara, pues, pues información berriarekin, pues con más curiosities, más más cositas. Moviditas, moviditas que ahí iréis viendo. programa. Lo que os gusta, lo que os gusta. Programa musical eta hiru um, palau sekzio badauzkagu. Bueno, oso onak, oso onak. Kalite. Kalite. Oso guapuak. Así que bueno, Hasiko gara besti batekin, ozea. Hasiko hori da, hori zamar nizun. Hasiko gara besti batekin. Jarrezuk zure abesti bat edo. Beitu. Eh, azken bolan, askontzuta nahi naiz bai. talde hau. Beitzen da Killing Joke. Ja, tss, urte asko dauzka, baina abesti hau... Uf, eh. baina Packer, eh? Rekien abestiarekin. Uf, zara. Aziko gara horko saioa. Dale play. Dale play. taldea Parisetik. Krak, krak, krak, krak. Auto. Autotune, autonme. Autotune a bestia aquí. <laughs> autonme a bestia, autonme a bestia. <laughs> Qué bai. guapo, eh. Hau duela egon gutxi atea zen LP hau, kran taldearena, e, eh, VPR, hanbe zigiloak eta ikusten zuze ese francés, eh? Un peu rien. Un peu rien. Zigiloak eta gaur nere musika petizioetan seiontako bi talde karri jut alde oh, batetik, bai alde batetik hau, ah, Kran eta, bestetik eh, Daltons, Daltons eh, okay. beraien LP berriarekin eta nei iruditzen zaiten ba hitarekin. Bai, osea, ba, gainerak gainera, kran hau duela ezera dela dute. Azeke, iro egun. batzuk, bai, iro egun edo. Duela iro la egun. Hori da. Delakos. Eta biran ginela, Parisen joven ostiralen, e, aurreko ostiralen eta etorrezian, e, kraneko gitarra eta bezlaria, eta beraiekin hau ginean, gero post kontzertuan, eta oso, oso, oso, oso, biziki, biziki guro, biziki, biziki jatorrak, ah, kauen, biziki jatorrak, bai, eta kontaktu egin un beraiekin eta akaso behar bada posible da etorkizunan etortzea kran ba Euskal Herria ba. Ojalá. batzuk. Ojalá. Beraiek esan baietz gogotxu etorko diala. Ni bebezen ikusi nituen hor Bartzelonan, bueno, Badalonan bai. eta pff, Oso Igual, festiko... Bai, obrenetakoak. O sea, beste, por lo menos de... Beste rollo bat. De, es geni... O sea, de los que no conocía, pff, bai. sin duda. Ba, bai. Oso guapo, oso guapo. Oso guapo. Oso guapo bai, bai, bai, bai, bai. bai la chota. Ba, ba, hoi zan da, hoi izan da, kran. <laughs> Oa, gaur xardinia da gomaieta. Ja, estoy está, a las cross. Está eh? Estoy está viciosillo, estoy de jockey un poquito, no? Un poquito, es <laughs> Eta gogoratu e, deitu nahi bauzue abesti bat eskatzeko zue Abesti bat eskatzeko Amonari eskainia diozue Amari Nahi zuena Tarota baita Tarot. Ez dugu prestatuta tarotan, Ez dugu prestatuta, baina, bueno, eh... Baina iritsia batera ja adituak. Zuzer izango dugu hortik, osea, que bai. deitu aldu zuen, beratzi, lau, lau, bi bat, saspizero, seizero ora. Espero que pilleis la libreta, como siempre, es que oso jatorra gara hemen. Es has cogido ya, la, libreta. ¿Lo tienes? El boli, big, pilot, nos da igual. Artu zuzure big gustokoena, ba, apuntatu. beratzi, lau, lau, bi bat, saspizero, seizero sea, ni guste. Y te va recapitulaciones. La eh, peñita lo puede tener, pues yo qué sé, igual. Ya, tío, eh, post-it batean. Frigorífico van. Va, bai, ¿Sabes? lo pones con el imán. Y ya está. zure erosketen zerrendan ondoan, ba, bihar behar dut kafea, kakao eta txetos. Eta ondoan duzu... Hori Kirola irratia. Kirola irratia. No La radio del radio. El número del telepi. Hortxe. Hori da, hori da. Pues es que la gente... Es que básico a dirá eh? La gente no nos hace caso. No, nos hace caso. Pero bueno, yo qué sé. XDXD. XDXD. xdxd entzun dugu Ori? killing, ah, Ori, killing joke. Killing joke. Ah, bueno, killing joke Requiem a Bye. Oso onak. Es que, y lo que se viene, y lo que se viene, Peña. y tengo ya promo de los chavalillos de aquí. Los chavalillos de aquí. Está Venga, ba, bai. Venga, ba, bai. Jarriko dugu abesti bat, eta gero goaz beste... Baina, ze atea behar dute... Euske ni, oza, sea, enteatu nahi, ze atea behar dutela bueno, mandanga berria, baina ez dakitze formatutan, ez da... Oza, sea, uste ba- dut atela dutela... Jo, ez que, no nos hemos informado nada, loko. Ja, yes, o sea, fatal, fatal, dutela... fatal, Claro, es que... Uste dut atela dutela album bat... Ah, vale, vale. Baina ni bakarri daukatu... Hau da aurrera pen bat. Claro, Horrapen bat, baina nik uste atera dutela album osoa. baina, bueno. Keme estaz container. Baina, bueno, nik bakarrik etxun dut abesti hau, eta asko gozta duzait. Bara, nik ez dut ez dauen entzun, así que... Ba, Etxun da gero, etxungo... nik goizuen ere reviewa. Venga, vamos a hacer, venga, me, me goza, me goza, me goza. A, vamos a hacer como el americano... Oh, venga, qué ritmo! Buah, oh, eta, eta... Oh, qué ritmo i, más i, curioso! Baina, es que, ni rabia maten dian de americano... Ez dakit, no, itzen den kanal eh, hori, en plan del palo de que... Es un subnormal. es que lo para todo el rato, como que, no sé qué. O sea, egiten du, egiten du, eh? Wow, wow, wow. este riff de guitarra, este wow. riff de guitarra está muy Suena increíble, escuchemos. Si os fijáis, el bajo, bueno, bueno las voces es que... El euskera es un... Bueno, es que el euskera es... Con el japonés es un... Tiene una... No sé, una fonética que me gusta. Escucha... Gallera, tío, Esa duena es la batería quiero decir, no me está aportando nada nuevo. Esa tengo angustiada como, de no hay un subjetivo, has dicho, ser que aportatzen ni nada, como da como... mate y gogoak benetan, youtuber. De meterle una hostia. De una, de <laughs> meterle una hostia y dos, de hacerme youtuber y decir, wow, qué bonito, qué riff más bueno. Ya. Es como, bueno, qué basura es esta. A ver, Vaya nosotros aquí no, hacemos, no hacemos otra cosa tampoco. Gugu gutxinez originaltasun gehiago dugu eta gure sekzioak eta gure humorea eta... Arrazoia duk, arrazoia duk. <laughs> Ah, bueno, entzun dezagun, ez da hilen. Ez da hilen, oso jende jatorra, eh? o sea, oso jende jatorra. Antes de darle play, Saldibar, esan behar dut. Eh, Saldibarrekoak uste direla. Bai. Saldibar eta berriz, o... Bueno, ja, dut bai. Igual Saldibar, ez dakit. Baina, bueno, oso oso jende jatorra eta... Eta hoxe. jatorra. Eta Hau izan zen... Eh, hau, eh, adelantoa, adelantoa, zine ingo dut, abestia. Single, come está Zaien. Ez da hien izan dago. Guai, gustatu zait. Esan behar te abestia su nuela su zuzenekoan. en genuen zarean. Es que no falla, ¿eh? No falla. Dejamos aquí de fondo al trono. Zorixonak, zaien, muy guay. Muy chachi. A ver qué les depara el futuro. no, <laughs> bueno, orain. Orain goaz. Orain goaz, ba. Oso sexio mai, maitea, igual. Ba, nik esakit maiteena, baino. Neretzako bai. Zuretzako bai? Bai, ni, de hecho, eroten naiz, aste osoa, txoiten momentu ontara. <laughs> Bai, eh? Esaten, noiz eritxiko da, ba, bitxikerian momentua. Noiz eritxiko da, berriz sintonia hori entzuteko momentua. Eta salinasek bere... eske, hori da. Gaur, eske, bakarrik postasuna mateita bestionek. Pasa. Bitxikeriak Bitxikeriak zuekin. Hau da jakintzaren melodia Jakintzaren melodia Bueno, bitxikeriak dakizuen ba, bezala hau entzutean joko zeala gaur Pues beste, pues beste datuekin Eta joko zea hoera eta sango zu Ba, joango zara hoera, ba, pues de otro kantar Eta joango zara informazio bat, batekin Que batzutan, pues amets gaiztoak izateko Eta beste batzutan, pues Yo que sé, gustora. Eh, amets, pues... Eroso. Bai, no sé, o sea... Sartuko goxo, goxo, jo, eta gainera zin bat duan gaur. Tu irekin. Asi ez. Eta gaurko bitxikietan, bitxikeri iaia gehienak joango dira sobrekotxez. Seba Zergatik. Zergatik. Ba, bueno, e, ateratzen naiz elkarne ekotxe. <laughs> Eta... Hori bai dela bitxikeri bat. Así es. Eta bueno, egite, o sea, ia tes guztiak egiten naiz, pues como fatal, en Tesla. Es, esan behar dut ni eh, apuntatu nintzela, pues hori, autoeskolara, duela lau urte. Eta egin nituen, como... Ah, bai, eh? Bai, apuntatu nintzen, no sé qué, se me caduco, berriro oh. egin nuen, oh. el test este de de la vista, nola ditzen da, el psikotekniko, bai, ba, egin psikoteknik. Benetan, eh? egin dut. Benko, psikoteknikoan. No, no, no, no, baino egin dut igual Apurra, bi edo iru Que me estás apuntatu nintzen, <laughs> se me caduko, yo mierda, eta berriro egitera, no se sé egin nuen azterketa bat, la penke, porque no había estudiado nada, o sea, ah, vale, vale. bati récord de fallos, en plan, o sea, igual egin nuen. Cuéntanos, Salinas, ¿cuántos fallos? Azterketa oficial eran, eh? ¿no? Roya, orkestu? Orkestu nintzen, en ah. plan, a, o sea, estudiar, estudiar, el día de antes, como rollo, aprobatu nuen azterketa bat, o sea, nuen, apuntatuko naiz, tan sekieta, beratzi fallo egin nituen. Oh, no! bederatzi faiak ba, Espero dituen gaiago <laughs> Baina Zer badira oso Joder Ogoita amar Ogoita amar tu, a ver ah, Osa, Bederatzi faio egitea Como Baina Atrazteidan Paketik Aldera pues oso galdera zaiak, ez. Eta orain egiten ginaiz, baina bastante mejor. Eta horietako galdera batzuk, gaur... Ba... ba gaur benetako kuriosite, eh? Gaur da test. <coughs> Gaur. Gaur da, gaur da Gaur fast and furious. Eta hori, horietako erantzun bat da. Los ciclomotores no son vehículos a motor, aunque tengan motor. <laughs> Eta hori ez da O sea... <laughs> Una bicicleta a motor no es un vehículo a motor. No, está considerado un vehículo a motor. <laughs> Cuando se incendia un coche, Joaquín, que hay que echarle agua, esperar a los agentes de seguridad o echarle tierra. Pues ¿Esperar a los agentes de seguridad? No. ¿Acaso echarle agua? Tampoco. ¿Tampoco? Hay que echarle tierra. Pero si no estás en el desierto de las Bardenas, digo yo, ¿cómo le echarás tierra? Pues hay que echarle tierra. Hay que echarle tierra. Y si no hay tierra, es que vete a saber. <laughs> Pero hay, o sea, va ahí, ¿eh? Si se te em, queda el coche así como, pues eso, que sale fuego, pues hay que echar tierra. Eta, eta que este bat, que, em, bueno, si se te queda el coche como fatal ahí, como en medio de un túnel. Sí. Como, eh, o sea, como que hay un atasco en el túnel, como que tienes que dejar las llaves puestas por si lo pueden sacar los bomberos y pillarte. Sí, claro. Y, y, si el túnel está cerca de San Fran o algo así, ¿qué? ¿Vas a dejar el coche con las llaves puestas? eso es Risk. <laughs> <laughs> yo tengo una, eh, yo tengo una. Bichicari, bichicari. Dale, güey. Vamos a ver. Tesla, para Tesla la marca? Vale, Elon Musk. Pues Tesca, Tesca, Tesla, la marca Tesla de automóviles, al principio, en sus inicios, se llamaba Merche. <laughs> Ez du real. Ba, o sea, gorko <laughs> bitxikeri guztiak egia dira, eh? Hau espero, eh? Ni ba leyenda urbana batekin. Venga, ba. Baina, esan direte egia dela, nire lagunak. Confirman. Si te fumas un pei, si te fumas un trocolo... Un canut? Mmm, te la juegas la piruleta. Una petunia, bai. Un trágico de listerine da error en el test de la piruleta. Yo tengo una anécdota con Listerine, que puede ser verdad esto, ¿eh? de la piruleta, ojo. Se va mm, a la bomba, <coughs> juncia la parranda eh Lizarrara, o sea que no, el Converritic eta ez gau pasa, eta ez dakiz movida. Eta eh va ba, bueno, va ba, tipo a eh, que va ba, utzi zu una edad ari, pues rollo gaueko amarretan, eta bai. Eta hartu zuten kotxa, ba, urrengo goiza, baina goizeko rollo. No puedo dar alcohol, es imposible, rollo. Me toma una caña a ah, con no vas a dar, vale. Claro. Eta hartu zuen control ta punta, tranqui peña, no pasa nada. va mango de suela, pero yo eh, he estado super stretch. Todo va con todo va de puta madre. Total, kontrolazoan, alcohol arena sopla y da 0,50 y algo, una barbaridad. Y era como, pero es imposible, si no he bebido tal. Y, y el, el foral, el floral... Era el listerine. Era el listerine que se había enjuagado la boca la mañana. Que el listerine tiene alcohol. Y por el puto listerine había dado un mogollón de alcohol. Tú no había caído movía Claro, das mogollón de alcohol. Y dijo, pero, ¿cómo? Si no he bebido tal. Y le dijo, y el tío le habría olido la lista a saber. y le dijo, has tomado un listerino, ¿verdad? o te has enjuagado con algo. Y, <laughs> sí. el, policía, ¿no? Como, a ver, el aliento, Sí, se, percató porque le dijo eso. Eta, pues es muy Eta, <laughs> vale, enjuágate con agua tal y, das, y haces otra vez. Y dice, efectivamente, 0-0. Tu baño Ostras, va, ba, esto es muy sea, loco, eh. Van ir sin más, o sea, San Diate que o sea, en el, en el laguna, ¿qué? Como que Bye. Bai. San Siete y hicieron la prueba justo Violeta, eta Listerine, tra, traguito de Listerine, eta error. En plan, claro, es o sea, si vaya en plan. Y esto, tal no sé qué, ta Berriro egin piruleta, error. Bueno, pues no sé lo que te has echado, chacal, pero me la has colao. Eta ospa egin zuten. Wow. Menetan. Puta madre. Hori izan zidaten. Listerinik badauka zerbait. Ditu nahi baduzu eta kontatu nahi baduzu zure anekdota listerinerekin, badeitu. Deitu alduzu, beratzi lau lau, bi bat, saspi zero, sei zerora. Guaz beste bitxikeri batekin. Another bitxikeri. Hori izan, bueno, hori izan da leyendita urbana, baino... Eh, hau egia da, las personas mayores suelen tener más accidentes cuando van solas no, perdón, sí, cuando van solas, que cuando van acompañadas de niños que están a su cargo. Ba, badakizu, ez gidatu bakarrik. Así es. Juan beti ume batekin. Gero, <laughs> eh, boni, bueno, nire eh, azkeneko bitxikeriarekin. Bai. Eta egia da, osea, e, <laughs> eusko jaurlaritxe. <laughs> eh, bueno, eh, sin más. Este eh, aburto es andú Los conductores de un, vehículo, el cual le han quitado el silenciador del tubo de escape, se les va a dar un pin de machote. Gañera Gañera eh, Es esan du el pin de machote lo va a dar en persona, eh? ¿Sí o no? Que va a ir a aborto y te va a dar el pin. Te lo va a dar a domicilio. Bye, bye, bye. A domicilio. Así que ya sabéis. bueno, este jarriko un temilla bat. Bueno, bitxikeriako cosona, eh? Jarriko dugu Tema coches. Vamos a poner un temilla, o qué? Bye. O qué, lo que. saque su frustration lehen enviale Bye. Chain. Hau no? Lo tienes ahí. Bye. alors on bano, bano. va no. Chacalator. Ah, mierda. Ah, es que va. Ya se sacó. Frustration pulls. Ahí está. Let's go. buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, bueno, buena, buena, Frustrationa bestia buena, pulse, pulse, pulse, pulse, pulse, pulse <laughs> buena, buena, Gabon, buena, gabon buena, buena, buena, buena, Good night, good night buena, hau da frustration, eta hori, hain zen hori, hain konturatu hori, hain zen hori, hain zen dela frantsesak frantzikoak. Bueno. Zan daiteke frantzia da naizelako, agian bai. Bihar bada bai. Nola... Mm, zenota zerotik amarrera jarriko zenioke frantzeko bidari. Zortzi koma, zortzi. Zortzi. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Bai, oso, oso, oso ondo. Osea, orokorrean frantziko jendea... Egia da nijon ditzala estereotipok, estereotipokin, rollo frantxesa dira soso batzuk, ez dakize... Ostia puta, eh, kontzertutan... Ardia e- borratxo batzuk hori bai. egia da, oso mozkor txarra dutela, como que jartzen diela super taja eta gaizki, tio, como que ez ah. dute kontrolatzen. Nik uste dela, astean zehar roten dialako amargauz, peristen da azte eta jartzen dia... Bai. A tope, Modo chacal, eh, ha chacal, viru, pastiz. Eh, malísimo, malísimo. baño guiada egia tan kontzertutan jendeak dantzatzen zuela, hemen baina asko como movimiento, baseola, había cositas. Había cositas. Había más ambiente, más giro, más tal, disfruta la música, haz movimientos, lo que te produzca algo, no, seas una roca. Ya, ya. Bueno, Eta me gustó mucho. o sea, zentzu hortan, esan du, oh, jo, tío, pues franchesa mugitzen dira. Gu baino gehiago. Gu baino gehiago, eh? Gu baino gehiago. Ez que, egia da batzutan, hemen como kontzertutan, basoaz eta, como que, super guai. Bai. Eta beste batzutan, soaz kontzertutara, eta, eta zaude zu, como, o sea, ves que no se acerca nadie, pues soaz lehenengo filara, bai. a mover el esqueleto, eta zara batzutan, como el público el público, soaz? Bai, bai, bai, totalmente. Ba, nest. <sighs> Han igual duzu bakarrikotea dantzatzen, jende jarraituko izu, edo ez, baina jo, guai, me gustó mucho eso. Qué guapi. Eta, bai, pues beste kultura, bai, pues eh, apunta pala, pues gehiu dute, be, baina yeah. baiago, beste rollito bat o musikarekin. Ja. Para bino, para mal. Para bino, para mal. bueno, jokin, orain, zardoko. Orain, bagoaz, sekzio... Berri batekin, los soniditos. Va. Sección de los soniditos. La sección de los soniditos. La sección de los soniditos. Guía da, prestatuna y guiñula gaur zemen irola irratian badago LP bat. LP bat! Be Bago, benetan delako LP bat. Bago LP bat super, super, super, super, super, super guapo. Nola izena du LP hau. Deitzen Eskutan da. dauka bain xardiniak. Deitzen da. 133. Auténticos efectos de sonido. Elektra atera zuen. Eta dauka, egun dago gaita egun, oh, egun dago soinu, en plan del palo de deportes y diversiones, eh, guerra y armas de fuego. Así que, hemen daude como soinua asako, ku, Bai, bai, bai, bai. beti egiten dugu, como del palo de esan, nola zenuke, eh, jo que se, tiroteo, no se que, eta bestea, o sea, bestea egiten du, hau bai, bakarrik. bai, bai, bai. Así que, gaur, preste este carrito batzuk egiteko. Hori da, y gero zuko hortik bota batzuk. Eso, te, azar y tal, no? Bai. no le ingo que... Bota, bai. Tren diesel. Tren diésel, no un tren gasolina, sino diésel. Tren diésel. Dale. Bai. Bastante. Te, te he hecho yo una. Venga, bota. Nola egiten du fosforito bat azpimarratzen duzunean paper batean? Eta dena importantea denean... Brutal, brutal. Me gusta mucho. No la da Soño pasativat Soño pasativat No la da Soño pasativat Joaquín ¡Tres! ¡Tres! ¡Los juegos de Arguiñano tienen tres llevas! nola egiten du intxaurrak hauste dituzunean? Kaskanuezes edo sin mas. Ber, eh, berdin zaite edo eskuekin. E, claro, bakarrika, <laughs> bakarrika hoa. Hauarekin, A ver, hortik LPtik bota baten bat. Eh, vale, LPtik. A ver, LPtik no. <laughs> Lepetik nola egiten dute <laughs> Ostia, Jartzen da ben <laughs> Eta ora Detektibea, detektibea txen, txen, txen, txen, txen. Gaur ez dago detektiberik Ikusita ze arrakazta gutxi eukan <laughs> Amadas, ¿eh? Hay puñita para los que no llaman 44 944-217060. Si queréis llamar, llamarás 944-217060. FM 107.5. Este aquí te dice una IVA de y mañana te una de uso. vive, <laughs> A ver. Botako dizut. Botako dizut bat. Eh, le ha usted. bai. marraski bizidunak korrikatze dutena nasakoa. Ala xedek. Bastante bien, bastante bien. Botai dank bat, botai dank, botai dank. Botako itxuta azkena. Bota, eh. Eta hau da oso ASMR. Eh? A Nola egiten du pertsona bat esertzen danean larruzko siloi batean edo aulki batean? Ostia. La... Larruzkoa. Cuero negro. <laughs> no, ahora no, no Es que oso... Sí. berexia. <laughs> Claro, da como un... pasando, eh? eh lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. O sea, porque te estoy viendo hacerlo, y Nik uste, jendea en, bakarrik entzuten badu. Bakarrik entzun da. Only sound. Ma. Hori da, hori da. Only sound. Nik uste baietz. A ver. ba... que es izut nik azkeneko, Bega, ba, azkeneko bat. Nik ez ditut gehiago, así que vota vaya. Eh, un disparo de, de, de revólver. Bai. Como antiguo, como de eh, película de vaqueros. No, tiene que ser más. Es que es muy moderno este. No, no, no, no, no, no, La respuesta es. <laughs> ya Es que. esta película tan como- eta, eta, como en plan del palo de eh, disparaban a disparaban a alguien a otro vaquero Bai da. eta beste egiten zuen Bai, bai. como super. Bai, bai. O sea, bai, bai. guapo cuando la, peina como que a, mal, A los segundos, ¡ah! Eta gero. ¡Oh! ¡Ah! <laughs> besti bat. jarriko a ver... ze abesti ekarri tú txoin, txoin mandingo, bak ze abesti jarriko dudan. A ver, ze jarriko dugu orain, ze jarriko dugu, ze jarriko duzu! Eh, egiten Eh, lio bat, lio Eh, Bitch! Eh, Eh, bitch! Ho! Marta and the movies, eh, Echo Eh, me cago en. Listo, listo, listo. Uh. a bitch. Twistitien zuten ari zara, gaueko bederatzetadik amarretara, aste artero eunda zazpi puntu bosten, irola irola irola irola irola irola irola irola irola irola Zure gutzak, zure plaz de la fioul les putes les matchs Dans les rats du verbe le plus tard Concert à la diable, les pierres dans les sacs Ok, jamais à voir. Passez sous la face Stop Daltons. Daltons, Daltons. Riff Droid abestiagaz. Ba, bai. Oso guapu, da, oso guapu, eh? Bai. Oso, bai, ez daki riff hola koreableak, ez? Hola... Bai, bai, bai, bai, bai. Frantxesatua. Gustotu zaite. Eh. Daltons, eh? beraien LP berria terutela, ba, hamburgia, zigioarekin berriz ere. Oso, oso guapu, eh? oso guapu, eh, jokin. Bai, entzun nahi behuzu, eh, bai, oso hor duzu beraien campean Gainera, zigio honek daka detailea beraien, bueno, bere talde guztiak jartzen jula de balde, eh, talde guztiak deskarga libre, así que protakazue. Hori fomentutu behar da. Hori da. Eta orain, Eta bagoaz. Zerekin gatoz. Ba, bagoaz beste sekzio batekin, nahiko berriare bai, Ez da mhm. klasiku bat, da ez dakitzen bat eh, programa inditugun berarekin, baina ez asko. Bi, esan Eta bagoaz, gaur Taldeak. don't go Eta badakizue, eh, ba, bueno, ba, noiz behinka, ba, ekartzen jugula talde berriak, euskal talde, bueno, ez bakarrik euskal, baizik eta mundu osokoak. Ba, mundu osokoak. Ba, bueno, ekartzen jugu talde berriak guri, ba, gustatu zaizkiguna. Iola irratitik, mundu osora. Bai, hori da. <laughs> eta, eta gaur, ba, bueno, ekarri jugu makina bat talde, bueno, ez, ez hainbeste, baina bueno, gutxi batzuk bai. Iru da lau. Eta, ba, bueno, ba, zurek, zuekin, eta zurekin ere bai, partekatu nahi nuen eta nahi genuen. Asi ez. Zuentzako. Asi que bagoaz lehenengo, lehenengo taldearekin. Bueno, kasuntan ez da taldea, bada kantautorea. Bueno, kanta kantautorea, alboka jolea da. Alboka jolea? Alboka jolea da. Si, hombre. Eta, bai, asko gustatu zait, eh, Ander ramoriza zitzen gea. Ah, bai, bai, bai entzun dut, entzun dut bere dizka. Baina, bai. alboka soilean. Ezagutzen zenuen kantautore hau? Jo, ba, deskubritu dut, ba, Bandcampek rekomendatzen zulako best alboka, best alboka players eh, Kriston eh, Albokaria Kriston Albokaria Kriston Albokaria, Eta, bai Eta, niri bai. txundituta, eta hau txin Otsaieko alboka joleo benetakoa Ba hori, set eh, bat mok, lista bat, Aina, eh? Album erromantikoa atera du Album borobila, benetan, handerrena wow. wow. Elkarrek atera du <coughs> Eta diska, ba bueno, alboka <laughs> Alboka loka. Alboka loka ditzen da. Alboka loka. No me jodas. Eta... gai Eta bere ezingela, Mauritian love. Oso ona izan da, oso, oso. Ber, zingela, Mauritian love. Joder, tipo, es que... No está en su juicio. <laughs> o sea... Mauritian love dela... Ba, e, Mauriziak erabiltzen dituen ba, bueno, bere letretan, hau erabiltzen dituen melodiak bai. hartu ditu eta erreproduzitu ditu albokan. Wow, non stop. Eta wow. beste honek irauten ditu minutu eta da brutala, brutal, brutal. Oio ipurdia jartzen zait. Alboka loka, albera Alboka loka. Bai, entzun. Da, sumulariek, da, zebriokoak, Gero hau Ander murizaren bere lan berria, bere luze berria eta gero badugu beste talde bat, nei pff, nei asko gustatu zaite talde hau. Nik uste gero etxe iriste zeanan entzun salina Nik uste gustatuko zaizula eta A ber nola itzen da? Taldea izan hau The Poppers. <laughs> The Poppers. The Poppers. Eta popa iotzen dute edo ez beste beste popper bat jotzeute eta berain LPA da gauetan popper LPAren <laughs> izena eta berain singela eta nongoak dira hauek hau dira iruñekoak iruñekoak eh bai osea popperra ailegatu da iruñera <laughs> bai De hecho... eta berran igual. Aitzin eta berran bai, grabatu dute LP hau. Uste ditu bada. Aitzin egin dako zuzeneko bai. irekita, pakela la peña... se <laughs> bai. Hori Eta beraien singela, bos gazte erratean sekulako arrakastai da izaten. Kuriosoa. Eta eh, beraien singela da, sudurrean txirrist. <laughs> Beste ba. poppers, oso onak, eh, entzun benetan. Etzun beharko ditu. <laughs> Gero, eh, azken taldea. Bauaz azken taldearekin. Eh, hau, eh, benetako premizia bada, zera, <coughs> lehenengo... Lehenengo euskal rak taldea. <laughs> Eta bada, tal da hoy hartzun. no la da. Hoy hartzun. Hoy hartzun. Hoy. Hoy hartzun. oi, skin hartzun. <laughs> Eta nongoak dira Eta bikaino da, beraien LPA oso na Baina nongoak Oi hartzunekoak Oi hartzunekoak Oi hartzunekoak eta beraien Ba bueno, tal da izan da Oi hartzun Eta, eta... raka jotzen dute baina nola Osea, Bai. Euskarazko ba- rapa. Bai. Euskarazko eh, <laughs> raka. Euskarazko raka. Euskarazko raka. da, bai. Eh, raka muffin. Raka muffin. Ara, ara, ara. Eta bai. Eh, nola ditzen da diska? Bueno, eh, LPA izena du eh, arraza, odola eta sagardotegia. Abuso <laughs> gogorra da lagun. Eta... Eta, bueno, pues, bai joga besti batzuk. Aurkeatu ditugunak horrela lazar. Nik vale. uste e, diferentzia markatuko dutenak eta nik uste baina hemen gipuzkoako eszenan fuerte joko dute abesti baina hemen ezin dira jarri abesti horiek ez ditugu jarriko Ze, badak que hemen, irola erratia. Irola erratia, pos, es la voz de los Irrati libroa dela, irrati politiko bat, eta zuek badak rak talde bat ez dugula jarriko hemen, inoiz ez. Baina, Menos de de oiartzun, loko. Eta oiartzuneko, ba, bueno, pues, hau, bitxikeri bat bezala hartu beharko genuke. Ba, Ze, berez, bueno, baina personajaza batzuk oiartzun. Baina, bueno. Eta, ba, bueno. Kontu gini, bai. Arkitzen baituzu, Kontuan, ba, hori, entzuten baduzu, por casualidad irratian edo YouTubeen entzuten baduzu, beraien abestetako bat, rollo. Pues red flag. Bitcoin alail. edo RGI Baina, ber, oza, sekzio hau da, de chorra baina hau egia Hau egia Hau kontu zibili, bale? Jende, esan, abestia hauek entzutan edo azken abestia uste diska duena dela foruak ezukitu. Jo ba, kondenatu talde hau, bale, oi hartzun, etzaigu gustatzen. Eta hause izan da dena, Querido txakal azkeneko taldea, ba, bueno, gara zein digu, baino ez dugu gomendatzen, eh? Naizta taldeak sekzioan jarri dugun. Grazien digu. Bai, osea, hau ez da taldeak gomendatzeko, da, sin maz, osea, pues best bitxikeriak baino baino bai eh, bai bitxikeriak taldei buruz hori da ba hiru minutu eta bagoaz hiru minutu eta bagoaz zer egin da iru hiru minututan jokin Ba, ni gomendatu nahiko dituzke e, eh, podcast batzuk, ba bueno, azken aldean zute ditugunak eta Gomen, baten baten komentatu gaituzte. Beitu, jarriko dut. Jarrezak bai, jarri, jarri Jarrezak Ba, Jarri, no merece la pena, o sea, no, merece talde hau jartzea de fondo. Yeah, Eta, yeah. barca barkatu, barkatu Baina jarriko du de fondo ez da kaulako de Hau izango da sofa bolikosta. Osondo. ondo. Gomenatu iguzu, Jokin. Bai, ba, bueno, esatean nijoan joan sofa entzuten dugun bitartean. Sofa? Sofa edo sofa. Sofa. Sofa. Bai, eta ez dakit nagoak diren, baina duela gutxi ikusi da. Kriston Rollazo, grupaker, Ozar Ba, bueno, eh, sin más, entzun behar dituzuen podcastak, twistiti entzun behar duzuen oski baino gero, entzun dituzue etxo, Gasteizetik oso jende jatorra eta noiz benka komentatu izan diguten pues, bue, eh, twistiti, twistiti, Etxo es la chota, etxo es la etxo es la hostia gero, losing control, Enzumar duzue ere bai, bueno, timeok eta eta Martiniok eramaten dute eta bueno, maizta hizkuntz arazoak eh, bai, hablan raro. Garagardu arazo baina losing control izan, da bueno nahiko programa una eta musikalki oso oso oso oso, oso jarrita daude están super al Gero, inoski, irola irratiko edo zein programa entzun dezakezu eta izango dela hostia. Debater edo... Bueno, edo zein. Adibidez, e, orain bertan edo Radio Crimen hori da hori da hori da hori da joten dana Radio Crimen entzuna ba, baita ere bai bueno eh, irola erratiko irekitzu ze programazioa eta guztiak guztiz gomendagarria dira gero baita ere hori eh, esan dugun Radio Crimen gero bedar txarrak ere bai ojo ona E, eh, suntxitu makina, duela gutxatea zutela naizta demoraldi baten geldirik eta gero baita ere, pues bueno, ja estatu maian, ba, radio kondenado, ere bai, komendatu nahiko nukez, e, bueno, nahiko frikia da eta nahi guztiak gomendatu ditugu, baino, sozo beltzak ez. Sozo beltzak ez. Ez dut <laughs> ez da zerrenan jarrez du lakom ez da berezi eta amarrak dira ja, agur esan behar dugu. Bagoaz, Radio Kremen orain, Kiro da irratian. Agur, agur. Agur txikiz. Barkatu duzu, zure iritzia bidali egun kalitara aguazen. Bukatu duzu, zure iritzia bidali egun kalitara aguazen. Bukatu duzu, zure iritzia bidali egun kalitara aguazen. Bukatu duzu, zure iritzia bidali egun kalitara aguazen. Bukatu duzu, zure iritzia bidali egun kalitara aguazen. Bukatu duzu, zure iritzia bidali aguazen bokatu duzu, zure iritzia bidali egun kalitara aguazen. Bokatu duzu, zure iritzia bidali egun kalitara aguazen. Bokatu duzu, zure iritzia bidali egun kalitara Bokatu duzu, zure iritzia bidali egun kalitara aguazen. Bokatu duzu, zure iritzia bidali egun kalitara Bokatu duzu, zure iritzia bidali aguazen. Has terminado, ju